Skal fucking musene tilbage, mand. Ja! Og til Hey, panser derude. Vi ved, hvor I bor. Og kommer og flækker jeres familier, og jeres ansigter, og jeres barn, og jeres mor, og jeres far. Fordi de har givet jer lov til at være panser. Vi fucking dræber jer. rakket, den her CD, så I må fucking øh, holde for nar. Den her CD, den er gratis. Den her CD er dedikeret til alle jer, der hader Bjarne, Per, Flemming og alle de andre pansersvin. Håber I kan nyde vores lille mix-CD med nogle ordentlige fede panserhater-numre. Selector Gymnast!